Tri šarta koja, koja navodi ovdje, to su neka e, tri opća šarta. E, odnosno dva su opća e, da je, da je, da je musliman i da je E, odnosno tri, musliman punoljetan, pametan, te šartovi se inače svugdje mogu navesti, bilo koji vrste i bade, što god da se radi, šartovi su da je osoba, da je musliman punoljetan i pametan. Znači, čak da je ove stvari izostavio, ne bi se time narušilo, to je osnova da bi bilo uopće neko prihvaćeni badet. Pa kaže, prvi je šart, znači ovdje po 317, islam, drugi je akl, pamet, i treći, e, ovaj, imam ovdje, e, ovaj, temjiz, odnosno od kada se naređuje osobi temiz, e, spomenut ćemo to pojašnjenje toga što znači, ovaj, kada se osobi naređuje da počne klanjati. <clears throat> Uglavnom, ova tri ćemo spomenuti, a onda ovi šartovi ostali koje navodi. Taharet, e, nastupanje namaskog vremena, pokrivanje stidnog mjesta, e, otklanjanje nečistoće, okretanje pravcu kiblije i nijet, ti šartovi su stvari, to su oni pravi šartovi koji se navode, s tim da se nijet nekad navodi u farzove namaza, gdje on ponovio u švarzovima i šartovima stavio jedno i drugo. <clears throat> neki učenjaci, neki fiski mezevi navode. nijet, stavlja ga u šartove namaza, a neki ga stavljaju u farzove namaza. <clears throat> a odnosi se naravno na isto. E, što se tiče ova prva tri šarta, ova opća tri šarta koja se inače spominju u svim vrstama, koja, koja, se mogu, koji se mogu navoditi u, svim vrstama i vadeta, a to je islam i punoljetnost i pamet, e, naravno dokaz za islam je ovaj, da se ibadete ne primaju bez islama. Uslov da neki, znači babi bio primljen da, da, bude musliman, fe tabu, kao što navode koranski ajet. Ako se pokaju i počnu klanjati, znači e, prije klanja e, uslove da se pokaju, misli ovdje riječ o mušicima. Ili kaže riječ poslanika sa samom hadismu tefeku na lehi, bunijel islamo na hams, izgrađen islam na pet stvari, kaže jedna je od njih e, namaz. E, šta je dokaz u tom hadisu? Što se kaže da je islam izgrađen na tom. Znači da bi čovjek, e, e, da, bi, znači, da bi klanjao mora biti u islamu. Znači ne može osoba klanjati da nije u islamu. Može klanjati u stvari, ali ne primamo se bez primanja islama, ne primamo se i badet. Dobro. to da je islam šart valjanosti određenih badeta, to je, to je, oko toga nima razilaženja, to je jasno kod dan. Onda pamet, i ovdje je vrlo bitna stvar, znači da je osoba kojima se naređuje, koji su obavezni da praktiku e, praktikuju i premenjuju propise, u je da budu pametni. <clears throat> uslove da budu pametni, uslove znači da bi bili, obavezni da obavljaju badet je da budu pametni. Što znači pametni? Znači, uh, ovdje pod aklu se misli, znači, e, dokazi se ovim hadisom poznate. Rufija Kalema sela podignut od od tri, tri osobe, jedna od njih je Međnun Hata jefik e, luda osoba dok, dok ne postane pametna, dok se ne vrati pamet. Jedna od te tri osobe. Šta, šta je ovdje pojenta? Ovdje je pametna, znači u smislu, pod pametću se ovdje misli da razumije, da, da razumije značenje tog ibadeta, da, znači da, da ima pamet tako takvu da razumije e, šta je nama, što se klanja, kome se klanja i tako. Znači da ima, e, znači gdje je ta granca? Granca dolazi kad osoba znači zbog slabljenja pameti, maloumnosti, ili, uh, ili kako nekim drugim izrazom nazva gluposti ili e, i debilstva ili sad ti terminologija ima razrazni, kada dođe na taj stepen da razumije, ne razumije to šta je to nama što se klanja. Znači, ne konta te stvari. On može naučiti, može u praksi njega navesti, može ga nagovoriti da on klanja, da ide, previja se, da ilače, ovako, onako, ali da on konta ništa te stvari. Znači, kada dođe to stanje da on to ne konta, ne razumije, ne razumije šta je namaz, ono što se klanja i tako ne razumije, znači zbog slabosti pameti svoje. Svejedno, znači bila pametna pa poludla ili takva rođena, rađena osoba, znači ona izlazi iz, iz takozvanog teklifa, izlazi iz tog izlazi znači e, ispod granice, pada ispod granice obaveznosti slijeđenja šerijata. E sad tu znači imamo nijanse određene neko razumije neke stvari djelimično, neke či, neko čitao, neko, neko a ovdje, znači, pazite, ovdje ulazi ova zanimljiva cijela, baš sam jučer o tome pisao, znači, psi, ljudi koji imaju psihička oboljenja, kada su ovaj, ljudi koji imaju psihička oboljenja, kada su oni ovaj, obavezni da, da klanjaju, da pri, rade određene propise, kada nisu, kada spada sa njih odgovornost, kada ne spada. Znači, e, imaju tu određene, e, određene vrste klase, kategorije na osnovu koji se, e, na osnovu koji se može razlučiti i odlučiti kada je postoje obavezan, kada nije obavezan. <clears throat> Čak to imamo spomenuti, učenjaci o tome govorili u detalju oko toga. A imamo i kategoriju, znači imamo lude osobe, imamo kategoriju sefiha, a to je maloumnik ali se fih koristi šredskim tekstom uglavnom za osobu koja ne, koja ne zna da upravlja i metkom. E, pravilo ne zna, nepoznavanje upravljanja metka odnosi se na to da znači, e, znači ne zna da ga troši da ga ne znam da troši, znači može bit, može, mogu ga prevariti kad troši, ljudi drugi, i drugo troši ga u haramu, ne vodeći računa, nima ošća šta je haram, šta je halal, znači svejedno mi to. Pa se smatra da osoba sefih, znači, na, znači da, je, da ima određenu dozu maloumnosti, e, a i tu imamo određene stepenosti. To je druga tema, uglavnom, ovaj, e, ovaj tema e, pameti i i uslova da čovjek bude pametan da bi zašao određeni bat, znači ima tu, ima tu detalja određeni koji se, kojima, se može posebno predavanje držati. Uglavnom, jedan od uslova, znači, od uslova da bi osoba bila obavezna da klanja šartova namaza je da bude pametna. Kad kažem pametna, znači da ne, ne, misli to da bude inteligentna pamet, da dolazi pecom i da je klikeraš i da je genije, nego misli pamet da ima pamet da razumije ono što radi. Bez obzira što je bio glup, glup kod točak, međutim razumije, zna šta je namaz. zna šta je namaz, znaš, treba klanjati gotovo. Temiz koje navodi ovdje, temiz ovdje se misli da, da bude dijete koje nije punoljetno, međutim dolazi u period, u, stanje svoga života, periodu kada počinje da stvari razumije. Obično dijete je tamo petoj, šestoj godini, sedmoj počinje da stvari razumije oko sebe. Konta. Iako nema potpunu svijest. E, Učenjacu, većina učenjaka Fakija su odredili da je godina temiza od sedme godine. Ostavlja se na ovaj hadis muru ebnakum bi salati sebi. ti djeci da klanjaju namaz od sedme godine. Znači, obaveza na roditeljima, a djeca a, djeca, a djeci treba naređivati. Djeca, znači, nemaju grijeha u tome kad ne klanja do punoljetnosti, a roditelji imaju grijeha ako ne naređuju da klanjaju. Uh, znači određuju ovaj temiz, ovaj temiz ima za mnoge propise bitan, za predvođenje namaza. Oni koji kažu da dijete može predvođenje namaz u uslovi kada bude mu mejiz znači da bude, ima sedam ili, ili više godina. Ne kažete mi od šest ili sedme godine, shodno onom eh, hadisu eh, Seleme. Uglavnom, ovaj, znači ovdje kažete, zašto da navodite mi za šart uh, valjanost namaza? Hoćete reći da dijete koje klanja od 4 pet godina, da, znači da nije temiz oko 7 godine. Ako bi dijete klanio od 4-5 godine, ili namaz ispravan, nije ispravan? Jel mu valja namaz? Jel se prihvata namaz? Ili ne prihvata? A što ovdje navodite miz? Znači ovdje miz navodi u kontekstu toga da, ga, da mu treba naređivati da klanja a ne u, u, kontekstu e, šartovoj valjanosti namaza. Njemu, se, njemu je valjan, prihvaća namaz za ono klanja od četiri pete godine ako zna što govori, što priča i razumije to što priča. E, kad počne da razumijeva, to mu je prihvatljivo. I, i, time se vježba. I imat će inšala nagrad poslani punoljetno. Imaće nagradu za to, za što je radilo prije punoljetnosti. Uglavnom, e, o, znači, ova, navođenje ovdje u kontekstu e, šartova namaze u smislu toga da mu se tada počinje naređiva da klanja. A od punoljetnosti je osoba e, znači, odgovorna predalaže šanu sama za sebe. E, ostali šartovi, znači ovo sve šartovi koji, <clears throat> koji su kao neki predšartovi za sve druge ibadete. E, mi osim ovdje za sedmu godinu zaklanjanje, a onda što navodi ovdje šartove, znači od tahareta, nastupanje namadskog vremena, pokrivanje stidnog mjesta, okretanje prema kibli, e, e, otklanjanje džaseta i tako dalje, nit, znači ti šartovi su uglavnom većina fatiha u svojim fiksnim knjigama i većina učenjaka u mezevima, znači vraća se na ove, šartove, čak neki učenjaci imaju i druge šartove dodatne, ovo, ovo je rezimi, znači tih najbitnijih šartova. Prvi je taharet, i navodi ovdje ovaj kuranski ajet ili dinamino i da kuntum na salati u vjernici kada kaže kada je da kuntu kada ustanete da klanjate odnosno kada hoćete da klanjate faksi vuđu operte svoja lica odnosno ajet u kojem se naređuje uzimanje abdesa spominju se one četiri stvari koje se učini u abdestu u ajetu ili, a, ili hadis kaže la yakbelullahu salate bi gajri tohurin kaže Allah ne prima namaz bez, bez čistoće odnosno bez abdesta ili bez gusula i e, nema sumnje oko toga znači da je uslov valjanosti, uslov valjanosti namaza da je taharet. Taharet se ovdje misli abdest ili ako je bila veliki, e, veliki hades, velika nečistoća, onda, onda gusul da je osoba uzela. Drugi šat ovdje navodi do hulu vakt, da nastupi namasko vrijeme. I to po ižma učenjaka, ako mi se latili do luki se obolja namaz, e, kada je kada, je, kada, je, kada sunce do luk. Šta znači do luk? Šta znači do luk se? Obavljajte namaz ili do lukišem i ili Ila gasak A? Na polovini neba ili kad izlasno? Šta? Ili jedno drugo, znaš što se misli? A? Ila gasak i Uglavnom učenjaci ovo, zato, zato, zašto Zato što ovdje navio ovdje ovaj, sa njim se ne može dokazivati nastupanje namaz vremena s ovim ajetom. I nije bilo smisla da ga navede ovdje. Zato što ajet, po ovom ajetu, znači kompletnom ajetu govori, može se govoriti ovaj, uopćeno da obuhvata sve namaze ili obuhvata samo dva namazka vremena. Tako da nije bilo smisla da dovede, da ovaj ajet, ali je spomenuo. <clears throat> i bolje da je da spomenu na salate kantele mumine e, kitabe kuta da znači namaz strogo vremenski određena obaveza. To je to kuranski ajet koji govori o ovom pitanju. Znači to je trebao navesti, a ne ovaj ajet. Ali nema veze. I kaže zbog hadisa uh, Džibrila, hadis smo spominjali, u kojem je došao vaktu bejne hadin, kada je Džibril pokazivao poslaniku, sallallahu alaihi sallam, E, došao u jednom vremenu, klanjao na početku namaskog vremena namaze, a onda sutradan došao i klanjao u zadnje vremenu tih istih namaza. Osim određenih detalja, spomenuli smo. Znači, oko toga da je šart valjanost namaza, da nastupi namasko vrijeme, oko toga nema. Znači, razilaženje smo u smislu da se ne može klanjati podne prije nastupanja podne namaskog vremena, niti se može klanjati kada, izađe namasko vrijeme, osim da se naklanja, a oko naklanjavanja namjeru za namaza poznata mesela, a, to znači, to se odnosi na sabah namaz i na jaciju i na ostale namaze. Dobro. Sljedeći, ovo bi došlo kao, kao treći, treći pravi, znači šart. Znači prvi je taharet, e, drugi je nastupanje namaskog vremena, treći je e, pokrivanje stidnog mjesta, pa je ovdje naveo malo neki detalja, pa kaže, hodu uzi netekam koli mešid, uzmite svoje ukrase e, kod svakog mešida, odnosno prilikom odlaska u mešid, odnosno prilikom obavljanja namaza, ovom ajetu, ovaj, kao što kaže Abdullah ibn Abbas, ovaj ajet znači, Allah naređuje da uzmemo eh, zine, ovdje po zine, to mi ako se prevodi onda ukrasi svoje. Ispravno ovdje se misli da, znači, da uzme odjeća sa kojom se pokriva stidno mjesto. To je, to je protumačen, kuranski je protumačen tako. Tako da onaj, oni koji dokazuju, mada se u prenesu značenju ili bukvalno značenju može dokazivati time. Kad kaže kad ideš zaklanjaš da obučeš najljepšu odjeću. Pa dokazuju s ovima eto. uzmite svoje ukrase, uzmite vaše ukrase kada hoćete klanjati. O, znači, protumačeno ovdje pod ukrasima da se misli na odjeću koja pokriva stidno mjesto. Što znači, vidjet ćemo to, znači, od koljena do pupka. A, a, znači, može se, u bukvalnom smislu kada se uzme aj dokazivati i da se uzme najljepša, najljepša odjeća, ona koja je lijepa, koja je ukrasna odjeća. Dobro, uh, hadis vjerdosan la jako do salate ha idin ila hemari nalašanu ne prima namaz žene punoljetne žene hajd, znači ona kao hajzu, znači to je punoljetna žena, na nju se misli uh, osim sa himarom, odnosno sa maravom koji prekrima glavu. Kaže, uh, i kada je pitao uh, Selemet ibn E, poslanika sa sadem o namazu e, fi kamisin vahid kada ga pitao da klanja e, namaz u jednoj košulji on rekao nam vaz rurhu valao bi šauke kaže sveži ga pa makar i sa, sa nekakvim, nekakvim onaj šauketom ovaj, nečim sa čime će e, pričvrstiti znači ovaj, svoju, svoju odjeću. Uglavnom, ovaj, e, doka, on navodi ove argumente kao dokaze obavezi pokrivanja stidnog mjesta, a onda dol pojašnjava u stvari šta je stidno mjesto. Nakon što kaže men salla urjane kada je sitara salatu kaže onako klanja go, e, bez odjeće gol, da je potpuno go, ko klanja, kaže, a u mogućnosti je da se da se pokrije, da obuče odjeću, kaže fese da salatu u njemu je namaze pokvane po iđma učenjaka. I to je tačno. E, a onda pojašnjava ovdje, kaže, avratu ređil bene surava rukbe. Stidno mjesto, kaže, kod, kod muškarca u namazu. Ovdje u namazu, ne mimo namaze. Stidno mjesto kod muškarca u namazu, kaže, e, između, između pupka i koljena na osnovu hadisa e, ma bejne surre u rukbe auretun ono što je između pupka i koljena, to je stidno mjesto. Kako je dolo ocijenjeno ovaj hadis? Hasan. Ispravno da ovaj hadis slab. Hadis je slab, ima slabosti. E, znači, svi hadisi u ovom kontekstu su slabi. Šeha je digao na stepen dobrih hadisa, vjerodosnih hadisa zbog mnoštva rivajeta, a svi, svi hadisi imaju slabosti. Iako, znači, Fakih e, skoro se četiri mezeva radi po njemu, sa četiri mezeva radi po ovom hadisu. E, Znači, što se tiče e, ovog uh, e, e, mjesto muškarca u namazu, tri mezeba sa džumu ručenjaka, znači da da je između pupka i koljena stidno mjesto, što znači da čovjek klanja bez majice gore, da samo buče nekakve, oni što kod nas zove dan bermude danas obuče, do koljena što ima, i čak bilo malo iznad koljena, da otkrije stegno, znači namaz mu je i valjan. Znači, ispod pupka do koljena pokrije, da klanja u tome namazi ispravan i valjan, pa makar bi u prvom safu klanjao kako, kako oni nazivaju oni vahabijskim gačama, jel? da ne, ne klanju vahabijskim gačama prvo sad. Znači namaz ispravan a, uglavnom kod nas je prošireno sa, sa našom selefijskom davom ovdje da se treba prokriti leđa, nešto rame, tako dva ramena. To je stav Hanabila inače. Stav Hanabila je da se mora pokriti jedno od dvoje ramena na osnovu vjerodostojnog hadisa. Doći nam taj hadis vjerojatno u kam. Laju, laju salijena, nekad niko od vas ne klanja, a da na jednom od njegova dva ramena nema prekrivač, nema odjeći. Uh, uglavnom imamo drugi hadis u muslimu, ovdje ga nije spomenuo, koji precica po ovom pitanju, <clears throat> da je poslanik sam sam rekao uh, da, da, klanja osoba u izaru. Izar znači, znači donja odjeća, ispod struka. I na osnovu tog hadisa, znači radi, za tim hadisom rade e, učenjaci tri mezheba i kažu da je, znači, osno, da je minimum što treba pokriti to između pupka i koljena. Sa određenim laganim razilaženjem da li ulazi pupak ili koljena, da li ulazi u stidno mjesto ili ne ulazi. Po, po tri mezeba ne ulazi, a po Hanefija ulazi, nešto ulazi, nešto ne ulazi što je tema za sebe, nije cijelo, to sad govorimo detaljno. Uglavnom što se tiče sidnog mjesta žene u namazu, ovdje kaže, žena je sva kuluha aure, sva je žena aure sidno mjesto u namazu, osim njenog lica. I dokazuje tu sahisu, val mar'etu auretun ila ila veđuha fisala, kaže žena je avret osim njeno lice u namazu, e, hadis, e, kako je dole napisano, Ima imalo ocjena, nema ocjene. Uvijek, kefejha wa qalu ta'ala wa la yubdine zinete suri Nur u komentaru u tefsiru ovog ajeta i neka, neka pokazuju o svojih ukrasa osim ono što je onako spoljašnje da je došlo u tefsiru u slabim rivajetima došlo u tefsiru da se misli na lice i na šake pa to spominje znači da žena sa avret kaže osim lica i šaka ovdje kaže što se u tom drugom rivajetu <clears throat> Uglavnom, slabi su, znači, slabi su i ovi e, rivajeti u komentaru ovog ajeta, e, slabi je ovaj hadis gore, al maratu avre, žena je avret, stidno mjesto osim njenog lica u namazu. E, ispravno, ovdje, prije nešto vedemo zadnju rečenicu, ahveten jestore muslim, ispravno po pitanju žene je znači da znači nema ništa vjerodostojno oko toga da žena mora pokriti, ima i stopala, znači ima tu ragano zilaženje e, stilno mjesta žene u namazu. Složni su da treba da pokrije sve, sve osim lica, šaka i stopala. Oko lica šaka i stopala ima razilaženje, Hanefije su na tome da, da može da otkrije sve troje ovo, Hanabile i Šafije su da, da može otkriti samo samo lice, a Malikije da može lice i šake, otprilike tako je razilaženje. E, otkud tako razilaženje? Zato što uopće za šake i za lice nije došlo e, nešto e, što presica potom bitno vjerodostojno, čak i za noge, prikrivanje stopala, hadis od umu selem ima slabosti i slabije, I čak je ga izabrao še, e, še islam bin i ibn temin izabrao stav stav da ženi dozvoljno otkrit namaz, dozvoljno otkrit stopala u toku namaza, jedna ima dokaze koji ukazuje na to da treba pokrit, a onda se postavlja drugo pitanje, pa dobro, šta je dokaz da treba otkriti? Šta je dokaz da treba otkriti? Postavlja oni koji kažu da treba žena sve da pokrije obrnu dokaz. Kada je ti nama dokaz, treba otkriti. Znači, a u osnovi treba dokaz ono koji, koji zahtjeva da se pokrije. Zašto? Zato što je ovaj, što su ta mjesta, znači lice, šake i stopala su po prirodi mjesta koja žena, dijelovi tijela koja žena po prirodi kretanja, hodanja i e, e, znači nekog kontakta sa sredinom oko sebe budu otkriveni. Kako će žena pokriveni ruku rad nešto u kući oko kuće? E, kako će, e, e, znači da se kreće osim, znači da, pogotovo prije, znači ako nosi odje, obuću ili tako nešto, uglavnom, znači po, po prirodi ta, ti dijelovi koji su često otkriveni su stopala, šake i lice. Lice od toga da, da bi vidjela šta se dešava oko nje. Uglavnom, znači, znači u običaju, u praksu žena, žena znači uglavnom ima otkrivene te dijelove, te dijelove tijela. E, e, pa zato su Hanefije nagel tom stavu, znači da je to normalno da bude taj dio otkriven i da tu ne ulazi, ova, iako Hanefije spominju ko sebe da ona treba pokriti ovaj vanjski dio, unutrašnji dio ne treba pokriti. Ovaj, uglavnom, ovaj, e, ono što po ovom pitanju kaže, znači nemamo, nema jasnog direktnog širijetskog teksta koji obavezuje da mora pokriti i lice, da mora pokriti i šake e, i stopala. Za lice, znači, za lice većina učenjaka rekla da dozvoljeno da otkrije lice u namazu. Nije važno da otkrije lice u namazu, što neki pogrešno misli. Žena koja pod nikabom i klanja u društvu muškaraca, zbog toga što će vidjeti muškarci, nema smisla da pokrije lice. Osim dola se da, da malo otkrije, da padne na sežil licem i tako dalje. Uglavnom, da ulazimo detalje oko toga. Pojenta ovdje razilaženja oko, oko, lica, šaka i stopala, oko čega se razilaže, u namazu je oko, znači, što nema direktno širijskog teksta koji obavezuje, vjerodostojnog, a i to što su ta mjesta koja u praksi po prirodi žena inače ova, otkrivene drži. <clears throat> A ovdje je težina ove mesele u tome, kada neko dođe i kaže ženi je vađiv da pokrije, da pokrije šake, ili vađiv da pokrije stopala, pa ona to ne pokrije, ako je važi ili grešna, ima jedno da je grešna, a ima drugo, otkrila je sidno mjesto, znači na namaz. Težina tog propisa, ako ne kaže, pa dobro, što što zapinju? Zapinjemo oko toga. Ona koji kaže da je važi pokrit šake, važi pokrit stopala, ako to ne pokrije, potpada pod meselu da je grešna, klanja namaz za grešna, a druga stvar, ona, da li je time pokvarila namaz što nije pokrila ili nije pokrila nama, pokvarila namaz što, nije pokrila. Zašto? Zato što otkriva namjerno otkrivanje neće što je stidno mjesto namazu, pa, e, ovaj, po većini učenjaka kvari namaz. I zbog toga dolazi težina ovog pitanja, je li bitno sad, neko kaže, pa dobro, šta smo zapili da tu. Nismo mi zapili neko, nego, nego stavovi učenjaca. Neko kad izabere jedan od tih stavova, znači mora biti precizan u tom posljedici tog stava. Znači, posljedicu tog stava, znači, ta je taj stav, ako se ne ispoštuje, ne može se nonšalantno ponašati u tom, da kaže, vađim, ali ti ja malo, ne, ne, ovaj, ne, nekad mrskom pokriti. Znači, ne može tako, ili, ili ti je vađim, ili nije vađim, uglavnom, ovaj, o to tim sam ja detaljnije pisao, koga interesuje detaljnije stavovi učenjaka, ali težina time sili se vraća na to. Onda on dalje kaže, Wallahu eten jesture muslimu fehidehu, lijena rasulun gata fehide, rekao, gati fehidek, feinel fahida aure, kaže ispravnije je bolje da musliman pokrije svoje, svoju natkoljnicu, svoje stegno. Sad to spominje, malo prije spomenuo gore da je, onaj, da je sidno mjesto između koljena i pupkasa, kaže bolji je ahvet, onaj, sigurnije, bolji je. <clears throat> Što to sad navodi? Kaže, kashafa kešefa džaze ili ne sam kešefa fehizi fime vatin. Kaže, i ako bi otkrio ono što je iznad koljena, kaže, dozvoljeno, jer je poslanik otkrio, kaže, e, svoje stegno e, iznad koljena, dio, znači, tijela u nekoliko mjeseci. To je tačno, znači, došlo dva vjerodostojna hadisa. Došlo dva vjerodostojna hadisa u kojem se spominju Buhari i Muslim da je poslanik sam otkrio svoja. Znači, to je tema za sebe doći ona svakako onaj, na, na, drugim mjestima, ali kad već spominje ovdje bitno je što nije imao potrebe da spomenu ovo uopšte. Ako zauzeo stav na čemu su sa četiri mezeba da je stidno mjesto između koljena i pupka, nije imao potrebe da ovo spominje. Osim što je ovaj, što dolazi problem, ovdje su Ibn Hazma, ovdje za Ibn Hazma nije stidno mjesto osim šta? hubuli dubur, kod njega je stidno mjesto samo, samo ona e, stidno mjesto, polni organ i što ono, ono, ono oko njega i, i stražnica. Ništa ostalo kod njeg više nije do mjesto. Kad nema dokaza, svi slabi hadisi. Slabi hadisi za, za između pupka i koljena, što je tačno slabi hadisi. Kaže, a došlo u vjerodostojnim hadisima da je poslanik sada imao otkrivene, kaže, nadkoljence. U Buhari muslimu. Jednom priliku kada je Otman radi kada je dolazio, tražio da, kada je poslanik sjedio u društvu Ebu Bekra i Omera, došao je Ebu Bekra, a on, kad mi došli kod njega, on imao otkrivenu, kaže, e, otkrivene noge bio e, brčko vode, u, brčko noge stavi u vodu, ovaj, a bilo mu otkrivene zasukano iznad koljena ovaj, odjeća bila, košulja dignuta. Pa mu je bilo i nad koljena otkrivena. Pa ušao, hadis smo pa ušao je u nije pokrio, ušao je Omer radijalno tražio dozvolu, pa ušao. Kada je ušao uh, Osman, on je pokrio taj dio. Pa ga pitalo, opet što nisi pokrio, kad mi ušla, zvojica dvojica nisi pokrio, ako ušao Osman, ti pokrio, pa kaže, Osmana se stidi meleci, kako se ja ne bi stidio. Uglavnom, u tom hadisu, kaže, pojenta je otkrio, kaže. Bilo otkriveno iznad koljena, ako je tu stidno mjesto, kako će otkrio pa se pred njima, pred njima. Hadis tefekon, Odgovor na da ne bi imao šubu oko toga je u tome što u rivajetu jednom došlo, da je otkrio iznad koljena, a u drugom rivajetu je da je došlo da je otkrio pod koljence, sa kajn. U jednom rivajetu je došao fehidejne, u drugom rivajetu sa kajn. A kada dođu dva rivajeta hadisa, jedan isti hadis, isti događaj, spominje se jedno i drugo, znači to je ihtimal, mogućnost da jedno i drugo. Ima mogućnost da jedno i drugo, znači ne možemo reći 100% ovo ili ovo. Znači, moguće da je neko kod Ravija koji je prenio, da je greškom prenesen tako nije bitno. Uglavnom, znači, ne može 100% reći, znači, bilo otkriveno iznad koljena. Zato što u drugom rivajetu spomenuto, znači u istom rivajetu Buhari muslima spomenuto da je bilo otkriveno e, sa kajna, to je potkoljenca, a ne iznad koljena. To, to se tiče ovog hadisa. Tako da ovaj hadis ne može biti presudan po ovom pitanju. Jer imamo ovamo mnoštva hadisa, ovi hadisu kojima ima slabosti, da je stidno mjesto između koljena puga, znači mnoštvo ima hadisa i opće privačko učenjaka, iako ima u njima slabosti. A onda, ovaj, a imamo tu taj, drugi slučaj, eh, a, drugi slučaj se desio za vrijeme, eh, također hadis je ovaj, eh, u, čini se da ga bilježi muslim, ne znam za Buhariju, uglavnom došlo je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam jahao jahalicu konja, pa jedan od shaba došao i kad vidio sam, kako, kako on jahao e, jahalcu, kad vidio sam da mu je bilo, kaže, onaj, kaže da mu je, hadis u muslimu, Buhari, kaže, podignuta mu je bila košulja, odjeća, pa mu se vidilo, kaže, natkoljenica, mu se vidilo, fehis. Hadis u muslima. Uh, Znači, ako uzmemo taj hadis, znači opet se vidi, znači pred ashabom bilo mu otkriveno, što znači kad da je stidno mjesto pokrio poslanik sam, ne bi otkrio pred ashabom. Međutim, ima problem i tu rivajet, i tu odgovor na, za ovaj hadis, što je došlo, znači isti taj hadis, u dva rivajeta kod muslima. Jednom došao da je, kaže, poslanik Hasara i Zarehu, kaže Hasar, da je on lično podigao odjeću i otkrio e, e, svoje stidno mjesto nad koljena, a u drugom rivajetu došao in hasare iz arehu, in hasare samo se otkrilo. Znači nije on namjerno otkrio, nego nenamjerno se može čovjek desiti da otkrije e, stidno mjesto svoje, ne I, I tu opet dolazi mogućnost, znači ili da je namjerno otkrio ili ne namjerno da se samo otkrilo, a nije svejedno, nije isto. Da samo se otkrio i da on namjerno otkrije. Tako znači e, i sa ove strane gledajući taj, taj hadis, taj događaj ne može biti presudan po ovom pitanju da je stid, da, da natkoljenica nije stidno mjesto, e, a što je žestoko zauzim na hazmu. Znači on je uzeo to, znači da ova dva hadisa posjeca po ovom pitanju da je da stegno nije stidno mjesto i onda oborio sve ostale i prevagno po tom pitanju. Kod njega je ostalo samo da je stidno mjesto, da je puni organ i, i dubura stražnica. <clears throat> Dobro. Ovo sam malo, eto, e, izašli smo s temi, nije bilo potrebe da spominjem ovu stvar uopšte. Dobro, sljedeće što je spomenuo ovdje za, e, za odšatova namaza, a to je, kaže, ištinabu neđase, da se osoba klini neđase, to dođe četvrti, četvrti šartova namaza. I e, spominje ovdje kuranski adi o Thijabe i svoju odjeću očisti e, Opet ovaj ajet u kontekstu među prvim surama koji su objavljene, kada šanu naredio poslanik sam selen da, da ustane, da poziva, da sa, aj, sa ajetima sa kojim je postao e, poslanik, dokazuje nešto što je tek poslije nastalo praksa kako se, ovaj, kako se peri i tako dalje. Mada mnogi učenjaci dokazuju svojim ajetom, a ajet govori o širku. I e, većina selefa tumači ovaj ajet vatijabek vetahir i svoja dijela očisti. Tvoja dijela od širka očisti, a ne da se očisti znači, odjeća. Ali eto, dokazuju s ovim, spominju ovaj ajet. I zbog riječi poslanika sallallahu kaže te zahu anil beuli fe ina amete adabil kabri minhu. E, čuvajte se, kaže, uh, mokraći, jer je, kaže, većina Kaborskoga kaburskog zaba od nje. Kaže također dokaz zato je naredio je da se pospije kanta vode onom beduinu koji je mokrio u mešidu na mjestu gdje je on mokrio i rekao je, kaže, za sahibu kabru, onako je bio u kabru, kaže, ema ahaduhuma fekane la jestenzihu minil bevle. Kaže, jedan od njih, ona, ona dvojica što se kaznjavaju u kaborima, jedan od njih je, kaže, od onih koji se nije čuvao mokraći. E, spominjali smo, ili će nam doći te hadisi, ili smo spominjali to tumačenje. Dvoje tumačenje, šta se misli, nije se čuvao od mokraći. Šta smo rekli za ta dva tumačenja? A? Ne, ne to, ne, nije to nikako, nego šta se tumači je a ima drugo rivajte, drugačije došlo, jedno da se, da se, da znači, se ne operi, tako, da se ne opere uopšte, a drugo je, jedno da se ne operi dobro, a drugo je da ne vodi računa da se upršće. A odnosi se na jedno i na drugo. Jedno da se uopšte ne operi, znači mokrija ne operi, što danas ima praktično mnogi ljudi koji e, vrše malo nužnje. To je jedno. A drugo je, znači, onaj, opere se, međutim, prilikom mokre ne računa pa se uprši. I ostane nečistoći na njemu. Dobro. I onda naveo, ovdje, ovaj, e, naveo je hadis o, koji govori o čistoći krvi hajza. Tehutuhu tume takorduhu bil ma, tume tenhatuhu, tume fihi. E, kaže, prvo ga ostružiš da se osuši, pa ga onda popršiš vodom, onda ga opereš vodom i zatim klanjaš u njemu. Govori za odjeću koju, koju zadesi krv hajza. <clears throat> I kaže, bacio je svoje papuče, skinuo je svoje papuče, kaže, u namazu kada je klanjao, kada ga obavio, misli na hadis, onako obavijesio ga Džibril da ima na, na, njegovoj, na njegovim cipala, na njegovoj odjeći papučama da je bila, da je bilo nečistoće. Ovo sve navodi ove hadise, znači navodi 1, 2, 3, 4, 5 hadisa e, u kontekstu toga da je važi prilikom namaza da bude znači, e, odjeća u kojoj klanjamo čista i da bude mjesto na kojem klanjamo čisto. Jedno i drugo. Znači jedno drugo da bude čisto. I, zaista, i, za, i za jedno i za drugo se može dokazivati s ovim, hadisima. I to je, znači, to je ispravno. E, sad ovdje ulazi sela, šta ako je nečisto, onda klanjamo, šta ako smo, jel, namjerno, svjesno e, klanjamo nečistom ili ne znamo da je nešto, pa klanjamo, pa vidimo tog namaza da neće, tako da je to sve sele koje, koje, e, koje, su, koje se odgovara i govori na drugom mjestu, da, da ne otvaramo vrata tome. Uglavnom, šart je znači za valjanost namaza mimo tahareta, tahareta odnosno abdesta i gusla, jedno od tog dvoga da imaš, je da ti bude mjesto na kojem klanjaš i odjeća ako klanjaš da budu čisti. Čisti od čega? Od neđasica koje smo rekli da su nečisto a ne čisti ono kod nas, što kada da nema prašine, da, da nije usisano, da ovako, da onako. Znači osoba koja bi klanjala čak na, na, na mrvama, na, na, na, na prosutu, znači njemu namaz ispravan, a to što klanjaš nije očito, to je sad druga stvar. E, sljedeći istikbalo kibla, to dođe kao peto. Znači da je šart vanja namaza da se okreni pravcu kiblije, fe voli već ga šatra mešid al haram i okreni svoje lice u pravcu mešid al harama i zbog uh, riječi poslanika eh, thume stakbil kible, zatim okreni prema kiblu hadisu, onom poznatom musiju salah, eh, E sad ovdje imamo, kaže, فَإِنْ حَفِيَتْ عَلِهِ قِبْلَ صَلَّ عَلَى حَسِبِ حَالِهِ وَلَا يُعِدْ لِيَنُهُ sallam muslima, ovo ovdje što navodi u predavu, u njoj ima slabosko kod Tirmizija, kaže, jer poslani sad u, u, u, noći, Uh, tamnoj, mrkloj noći klanjao, kaže, i poslao kad su e, da je bila, u, u, nije bilo pravcu kibli, kaže, ali nisu ponovili namaz, hadis ima u njemu slabost, ali je značenje ispravno. Znači, osoba kada ode na neko mjesto i nema načina, sredstva da odredi kiblu, nema ni kompasa, nema telefona, nema mahovine, nema sunca, mjesec, ništa živo ne, ne znamo odrediti. Kako šta će da uradi? Prvo je osnova, sve što smo spomenuli, prvo je osnova kad ode na neko mjesto da, da koristi sve moguća sredstva da odredi pravac kibli. Prvo je najlakše toga da pita komšiju, da pita ljude koji žive tu, gdje je pravac, ne kibli, ljude, odeš, pitaš Jozu gdje je Kibli, nešto Jozu pita gdje je Kibli, pitaš gdje je jug, gdje je sjever. Kad ti on kaže gdje je jug, sjever, onda ti odeš kiblu. A ne da pitaš ljudi koji nema veze i islamom, pitaš gdje je kibla, onda on ti mogu još konta, hoće ti baš obrnuto reći, kibla je, Sivir te god odbaci. Ja, <laughs> znači, znači, prvo, znači, znači koristiš sva moguće načine da odriš gdje je kibla pitanjem ljudi na osnovu terena, zvijezda, mjeseca, sunca, ovog, onog, ne odrediš. Nemaš nič, ni, ni, ni, ni na, osnovu bilo čega možeš odrediti pravac kiblije. Recimo osoba koja je zatvorena u nekom prostoru, negdje se izgubila u šumi i tako dalje, nema šanse da odredi. E, e, nakon što uloži truda da odredi pravac kiblije, maksimalno, nakon toga klanja u bilo kom pravcu i ako klanja namaz nije dužan da ponovi namaz. O tome govori. A ne ono došlo od prve i ono jedan prema ofrlje i klanja Nemoš tako, znači moraš utvrditi sve moguće, sve moguće znači, načine da odrediš gdje je pravac Kibli, Kad kažem pravac Kibli nemaš bukvalno pravac Kibli Odrediš pravac sjevera, juga i na osnovu toga znaš odrediti jugoistočno iz naših krajeva i Godovo budeš ovdje na Balkanu, jugoistočno se okreniš i u pravcu si, i u pravcu si Kibli čak ako malo fulio, ali prema Sudanu, tamo prema, opet, opet je to tu. Dobro, sljedeće kaže ovdje, e, nastavlja, kaže, u Ajusali Raki, kaže, osoba koja klanja na filu u prevozno sredstvo na jahalici, uno doba, a danas u autima, prevoznim sredstvima, kaže, Sala ala Rahide, ti hajtu klanja u pravcu kako ide jahalici, kako ide prevozno sredstvo, znači na filu se može klanjati, znači sve mimo farzova možeš tako klanjati. Od suneta, sun suneta i e, onaj, noćnog namaza, duha namaza i E, šta hoćeš, istihare, ovog ono, sve to možeš tanjaš u jahalci, u svome prevoznom sredstvu, u autu i e, tome slično. Kaže, vol mukraho marid, vol hajfi, usalja indel je kaže, osoba koja je e, prisiljena da, da u određenom pracu stanju boravi, osoba koja je bolesna, osoba koja je u strahu, klanja, kaže, u bilo kom pracu koje se okrene, on je hiftom ako se boji, tako se u strahu, klanjajte, kaže, hodajući ili jašući. I kaže, zbog riječi poslanik sada da Eh, bi amrin fa'tu minhum mesetatu kada vam se nešto naredi, učinite to koliko ste u stanju, koliko ste u mogućnosti. Feta kula mesetatu kao što u kuranskom ajetu, bojte laha koliko možete u ispunjavanju obaveza. I dobro, ovo je jasno. Znači ima ovdje neki detalj oko kibli. ne možemo otvarati sva pitanja vezano za kiblo. I sljedeće spomenu ovdje to je nijet. Mada je opet poslije spomenuo nijet kod farzova namaza, odmah prvu stvar a dokaza nijete mohli sine lehu din i inem ala malu binijat, znači standard uvijek, gdje god se dokazuje nije dokazuje se ova dva, sa ova dva širijska argumenta. Mohli sine lehu din sure al-Ara, iskrenom vjeru ispovjedajući, ili onaj kuranski ajet u suri Bejine i ovaj hadis inem ala malu e, e, binijat. E, dijela se vrednuju cijene prema, prema nijetima. I time smo završili znači ove šartove namaza. Ima još neki drugi učenja spominja, neke određene šartove oko koji postoji razilaženje, ovo su znači najbitniji šartovi. Ima ih šest, jel tako? Bez, bez ova tri opća. Dobro. Svani Allahume vebramti, ja šadu enda virkave tubu i Pauza lagana idemo dalje.